Iturri ondo jatetxean jarraitzen dugu, Juan Andreok Zuzenean, astea soko, sorea soko Iturri ondo jatetxetek Genio la <laughs> iziek, eh? Ton nintzo horta Oidek Bueno, ze, Bai oh, O, bizke musika, zene, zume Gu bat ikusi gendu nola tonu horta nahi zentzana Konzertu bat, akorratzea? Zei Urretxun oh, Ostia, ze ona Zer, esaten, esaten, esaten, esaten, esaten, esaten, esaten, esaten, esaten, esaten, Bai. Ba hor ez, egarri koldiz juzue honea bikali motxota. Zerbezatxo bat. Zer grupo guan? Tapia taleturiak. Tapia taleturiak, handiak. Bueno. Bai, ja kendu legeaz. Kendu legea. Zerrik asko. Bueno. Mentxe... Gaude? Iturriendo jatetxea. Ondi dine jatetxe, zara eta fondo zaratak, ez? Bai, ostia, diferentea daula, eh, asuntoa, eh? Bai, sobremesan, sobremesan. Bai, bai, bai, sobremesa gade gau, Sobremesan, ordenadora, bai, sobremesa. Bai, bai. Porta, portate jau, baina bai. mai gainean jau. Bai, <laughs> eta, egisek, egisedek. <laughs> ez aurreko programan komenta bete dozuen, zergati daugan izena, iturri ondo jatetxe. Ez, ez, ez, tio, komento. Ez? Ez. Nei, baldin bak, komento. Zubak izunez? Nik, Nik su aurre, ni se posa. Eh? suposa posa. Su posa hoy tengo, bai. Bai, bai. Su bai. bai, bueno, está bai. Su posa. Está allá, eh, es que bai. en fin. Está allá. Ori su posa, tío. Ya. Y tu reondo jatetxea. Asteazo. Bai. Ni usteo seguro bai, en igual asteazo, eh? ¿no? Ni es, ni le lengua de. Ni bai. Amen, iturri ondo reondo jatetxe. No suba ningún grupo ese, bai, ¿es? Es. Neta bai. Hemen di... Ordu artea bizi naiz? <laughs> <laughs> Hogeita mar minutua. <laughs> Kau, eske, hori, hori beste, hori beste gai potente bada, eh? Igor, zema meloi irik erdu. Guazen iztera, <laughs> guazen iztera. Ida den da irikiza, ez? Meloiena. guazen iztera, lehenengo, a ber, guazen iztera gauzak. Itorri ondo jatetxea dala, pentsatzen dugu, hemen e, jatetxean parian dago lago sekulako iturrixa. Ba, irukua. Irukua. Irukua da daukua. Iru olau. Iru edo lau. Iru edo lau txorrotekoa. Politxe izango litzeke, izatea. Bai, bai. Ze ba, gu iru gara bai, hola, bai, simbolismo hola, eder bat. Ja, hori momentu da, iru gaude. Lehen, lehenko momentun, egon geha bost. Baina, karo, hau entzuleguek, entzungo beste azte baten, orduan. Beha izai ber, Ja, bale, bale. Azken yeah. finin, ate hori, ate hori txio. Ate hori arren, otoi. Eskerrasko, otoi. Ba, amen. <laughs> eh, txin mogun gatsa dugu, ja. Ez? Turri ondo mailan. Ez ez? Etxen bezera ez, hondik ez. Ez, ah, nia, karo, ez que nia espaldi nao, eh? Espaldi, eta jabi garren programa zuzu, ja. A ber. Bai. Eixea, eixea No guke babarrun jano nahi deu ja, da honeko. Ba, ondo zauden. Eh, aklimatatzen, nahi. Ondo zauden, katza eh. falta. Bai, egon Hori, hola, matiz txiki bezala. Matiz nimi, eh? Matiz... Ez que oso niminoa, ez? Horren arabera ez nizu balora hona, ez? Porque katza oh. bota eta ja, Niste, ja, amarrekok. Bai, eh? bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Norbere etxean be bai, eh? Norbere etxean be lentajatxo batzuk egin eta beti moan egin eskero eta pum, dana prepadota eta Gatza. konturatzia bukaera nor eta, eta gatza falta da Hombre. Bajoi potentia da. Bai, hori ni izatea Bai, nahiz dauki gatza ondo konpontzeko. Bai, bai, nahiz bai. Osa, bota beharra, bota beharra. Ah, hombre, da... hor di oso izi, bai, ez? Piskapa igual. Osa, nire nik nire guzpegiz behintzet, osa, oso... Bai. I, Ire txajun, arra igual ez dene baino. <laughs> Ni kontan, auricular retza ondo. Mirare, no, se me eh. va la... <laughs> O sea, te te eh, se me va la conexión, eh. ¿Cómo, cómo, cómo se escucha? Eben, Cristo jale bajao. eh, txien, bai. eh, guantak. Guantak. Guantak. Guanta batzu, iuel, ba, iuel, eh, podatzeko. Beste guanta batzuk igual, eh, desforzatxo. Beste guanta batzuk igual, eh, behamentu inda Beste guanta taula. De bueno, es guela, maus guan, ah, guanta. guata. guanta, eh, guantas, guantas. Guanteak, eskularrua. Bai, eta di bai, kolore batek guk, eta tanak kokestuan txukun jarri gite, da ne horrek. Ba. Pinaka, pinaka pinza hundi batzuk ino batuta, bai, gero tira jondo batutan pinita, eta Hostia. bai, txukunan ez. Oso txukunan ez. Ba, ba, Eta gero jendea junda guante danekin eoztetan hasiko oh. ze? Eozein guantekin? Bueno, gero atzea eh, txukundu beko nintxuko biskat. Baina... Nei, aurrekon pasaziten. ziten. <laughs> ez da, zarratzen. Laun baten etxea jo nintzen, da oinetako egin sartzen ikon. Eta ez eteit, oso konfundituta zarenekin. <laughs> epa, epa, epa, epa, epa, epa, epa, epa, ah, epa, Hola. Baina ondo. oso konfundituta, zeba. Oinetako egin sartzen hasi nintzelako etxea. Aibala, bala, Erbeantzako importantea eta hori, Ja. Txupuntasunez. Behan dago importantia, ez hartzea. Ez hartzea, oinetako ekin. Bueno, eta baseukan zuretako oinetako batzuk. Bai, prestatu azken galtzerdik. Ba, ba, nire etxin hola, eh. Bai, nire nire, bai, bai, bai ba. Nire etxin, ba, ni ez, ni intentatzet beti jartzi zapatea etxea zartu, baina uste lortzen. Ik ire etxean, oza... Sea, Niztea lortzen. Kampo diatorren jentiak aldatzeko zapatea i kalekuek ez hartzea, ez? Ni bai. Vale. <laughs> puto amo, puto amo. Baina intentatzea dezet, eh, baina ez lortzen. A ver, a ver. Hemen asuntua da, ni, ni gombidatzen man oso zuen etxera, bai. eta esan mozta zuen kentzeko zapatila, kenduko ditut, baina ordezko batzu bia itxut, ez bai. nahi zegoen kaltzetin utzean, yeah. zuen zukalde otzeko... zukalde eh, peleko, markau, hori zuzen dugu egiat, ah, gure zukalde epele. Lurrian ze dago, eurra? Ez, baldozia. Ba, oza. Baina, baina, baina, a ber, zentzadizu opeleak. Bai, egun eman da ulertuok, gok, torriko ez, probakok. Bueno, ba, a ver, baina... Baldozia, Argu... Ez, ez? Mela pela. A ber... <laughs> Nire hontxe, juk, kriston gugu eta sartu zitek, eta erna hontan, kentzeko eh, zapatiak. Kentzeko zapatiak, edo eta hankagai... Anka, Be leku manez. Eh, ba, guaino jo izatezu erdia eta tatuzke, kursi? Eh, kendu mertxe. Da, ja, azte jo normal, eh? Durrendo do jatetxea. Bueno, eh, ze... Hemen txe, bai. Vale. Hemen zuek gaur aldaketa ondia eta zuek idatzi zuek gaitegia. Bai. Eta bera jartzen du. Ja, zingo, eh? Bai. Vale. Jasta, fonoko, fonoko zaratia asko sartuko, kemenez? Oh, oh, oh, gutxi, oh, oh, gutxi, gutxi. Vale. Ego hori txaki, hau. Neri asko sartzea, atak. Ba, ez que, neri, izulu hori, izulu hori, eta... Neri, neri, <laughs> neri, neri, ez aurikulare. Eta neri, enaitz. Ja, bai, eh, perkaria fuertin atxaitze. Bai, bai. Perkaria koske. Eri, xe da hor di, maia ontano, gozak, hogeto egoztaiela, eh, perkaria da Mm. Zuek ikusten dezu, a Aber, mm. azkilo bat umore hona eten Ja. Ez. Ez da, humore oso oze... Mm. Hortan adezkan fina egin da. Ne ustez, eh? Ne Diru asko, bueno. Hordun. vale, hasiko maiuk. Bai. bai. Han jartzeu. Gaurko janskerak. Bai. Zer da hori, a ber, definiu. Zer da hori? Ez, nik esan jodean eitzen, etzago importantea zen, esazue, e, gaurko nepraka komenta bartzik zuela, eta ordun aurrekonen aurreko ba, nire atuen doa komenta gendu, nire importantea zen zuen itxura fisiko ze itzeikia pixkat. Bain, ah. ah, aurreko, aurreko zatezu ofien. O, ez, aurreko programan. Aurreko programan. Aurreko gure programan. Egilla. Dezkero abent txiki baten ginoan, maider zelako... zelako guapa zeban. Ah, eh, bai. Ez ba, eh, eh, eh, eh, baten Bai. Gaurre, zanet, gaurre lehantze etorza. Ez? Bai. Bai, bai, bai, bai, bai. Pentsautako erropakin. Bai. Osa, ondo pentsautako erropakin, eta plantxautako erropakin. Nire ondo pentsautako... Plantxautako, erropakin. Nire... nire... Pentsau eta plantxau. Ah, plantxau. Ah, eh, eh. Ja. Oso ondo, eh? Oso ondo. Nire ni parro dutxima. Bai. <laughs> Ez, bai, ondo. Ez te pila dauta, orduan pika Ja, izatea. <laughs> bueno, oso humano gaina azkar jau onartzea. Eh? Ba, Ezte bueno. prozesu azkarra. Ez que ez da, eta bo, zentzaitu abete, bo, abendio grabatzen, bum, bum, da hor, grabata, grabata. buka ere hiltzi, ba, <laughs> ez da, netzau. Da, dozket, berrotan bat minutu, du, bizi gehote. Azkotan, zentzaitu hori da, irratiko, eh? Vale, eh... eh Zuz esgabartzen dune, Bai, eh? prakak. Ah, ez, prakak ez. Nire torren ezen, nire, ondo pentsatuko gine. Bo, ez tezu, uste. Zuke denboa pasazu pentsauz gaur, nola? Atzo kamiseta berabili erdun, bai. eta lagaren gaurko. Bale, mm. oso ondo. Adibidez, ni ez den estilu, eh, hori? Eta bierko kamiseta hau. Tak. Aha, aha. Da, hola. Nez da, xarra izen. Zoze hau gezu esateu? Nire jaskiri buruz. Zure jaskiri buruz, ez? Eh... <laughs> Zala, zai, eh? Tallajia neguruan. Ingen keberba, tallajia. Ah, bai, zer. Bueno, ondo. Txiki izogat? Eh, ez. Hortxe, estilo nara bera, norbean, eh. <laughs> Hoixe komentatzen ari garen. Kamiseta, kamiseta oso guapua. Hala, handia da, eta bai, bai. bai. hankal gurreineko kamisetea. Eta bai. dukio hori kolore mostaza bat, hola favorizitzizuna, bai. ondo. Bale, baina, bai, bai, bai. Bai, bai, bai. ondo? Ez, hoxe ezan. Kue juen ja, desfazain bai. da, baina, bai, zimaturte eusken. Bai, Bai, eta mangak dauzkezu hemen e, eh, deskosituta, dana harik gertatzen ah, daizkizu ah, mangak. Ah, ontsa kontrol hori. <laughs> Beso sustarrak eh, biztan, beso sustarrak. Baina lari, gure ustez importantena zan, bai. Eh, gure itxura zitzen dut, eta gure zan miel nola etorria. Bai. Eta zu kamiseta pegatu batekin. <laughs> bai, nes dut, e, bai, e, kamiseta eh, entailaguaken, entailaguaken. Itzen hori zin, entailagoa. Bai. Mm -hmm. Osa, horrezan neure entailagoa, ez? En talla, porque en... va en talla. Bai, bai <laughs> Vale, vale, Bai, bai, bai. gero, mhm. hori, eh, nola atzo dolu txiki bat bizi izan zen unez, zure kamiseta favoritoa pijama, bezala ibilitzen dulako. Ostia, eske hori bebai izan da hito importante bat nire bizitzan, ze azkenengo urtetan geixen erabili duten kamiseta guapo bat, hola la rosa, rosa palo bat, Bion, zai amatezu ez? Nik uste bak zindan. Usto bai, bai. Ola, poltziko dauka hemen, eta atzo erabilinua pijama moduan. Ordan, seme alabak, lehenko semeak esan zostan. Ostia, itxa, ondekan ez tozu jantzi pijamia? Ez bai, ja, hau pijamia da. Eta esan baina, baina hori, eta kamista hori, baina sarra da, aportuta da, eta erabilio pijama moduan. Eta, ez, hombre, baina hori, kamista hori ez da zer, eta... Beitu ze jakikuntzien zure semealabak kamisetorren importantziz, eh? Bai, bai, oso konstiente ba, oso gustoko doan kamiseta dotela. Ordan kamiseta hori pasatu da pijama izatera. Eh, mina hundiz, hombre, ba momentu hontan igual ja considera eh, bingo. <laughs> Eh, eh, erabaki hori igual reversible da. <laughs> Ikusi ta gaina mielen kuelloa, ez? Ta aranek esan dizula. Nara, <laughs> nara, ostan. Agos ondo gaitze jatzu, aitza, agos ondo gaitze jatzu, es esto, hostia. Aranek ematurtzen zauske. Aranek, Sei. Bai. Ah, vale, sí, sí, prosigue. Lurrex, Lurrex sortze. Baina Aranek esan antzian, lurrek? Lurrek ez hasutan. <laughs> Ah, vale. Eh, ese era Bilzuko pisamo. Ah, vale, ah, vale. Bizio, bizio ordura dosa da hortan. Bai, eta ka, hau da nada be bai, eh, eh esan dut Maiderri Nabiela berritzen, berritzen nere kamiseten eh, ja, nire bai. Eh, almasena. Nire bai, antzeman gozu ba, bai. bai. ba, ba ez ba, ez? Zube bai. Bai. Se va usted sua. Se va, se va. Sebastián Badiola. Se va, se va. Zeba, uste se eba? Ja, xarra zuzkea, danak. Claro. Ota, bai. jaro, egun batetik bestea, sei pijama egitzi estek. Parte honek gu, eh? Esto garrera sabes. Eta karu. armari usai hartzen due. Eh. Ba, ostia, Nei pijama kartzi armari usai eta beste ropak ez? Ja, ke ah. fuerte. Ui, kamiseta korruk izitzu zuen, nei pijama, pijama ez dauketo alai biltzitzu baita, ba, kamiseta zarrako, zulo duneko, ja, lasa, lasa darenak. Eta, lasa. Lasa, o, <laughs> Hola, xe. Hola, xe, lasa, lasa. Exactamente, miele le gara de modu, Ja. <laughs> Ah, vale, vale eh? Eta, bueno, orduan ah. ni, nabil, nire presupuestoan diru bat invertitzen, kamiseta perrexak erosten. Eta, inversore bihurtu aiz, orduan. Inversore. <laughs> Kamiseten inversore. Eta, justo, hor, kampuan egon gama momentu baten, maineto bat, eh, kompartidu maineta eta bisok. Ja, ja. Bialdu bezala intzen ez? Bai, zora garri. Ja, zuek geroko. Bai. Plato e, fuerti geroko. Bai. Eta, E, erakutsi dut kamisetia, ze kamiseta karri duten nipe, aukeratutako kamisetia karri gogor. Eta gustau Ixako eh? asko bai derri. Ne ustez gizton polile. Bai, eta esan dutzat, ba, karua sala, karua sala eta alata erosine bala. Eta erosine bala. Ah, karo, da, zein izan ditu, ba, maiderri, da zeatik maiderri? Ni azaiat. <laughs> zeatik? <laughs> A ver, ni ez dut garauko, zure, e, e, a ver. Zer. Zule... Eh, eh, paga estra puta mierda bat kobra unu neunen. <laughs> Zeno, ere, eskazu gozu, eren bat, ez? Jornada erena, bai. Dorno, eren horren paga Hoi da, hoi da. Erenaren estra. Bai, eta, ostras, bai, eskertu nahi dut oire, eh? Bai, gutxi izan den ustez, baina, bueno. Ba, oi, bai. Horrekin, gero juntzen jen, pentsatzen, bueno, horre, honein... Karo, eren organikiek ekartzei zu denboa libre deixente ukitzea. Eta Ta, datajun nintzen, eta praka berrik osin itxun <laughs> pues, ba, paga estran erdie gastauz momentun, hola ja. Yeah. <laughs> Ordun, nik izan parore matzin, osea. Baina, zantzen une bai. Bilo ba, estrenago jut, eh, proa ah, bai. unin. Zantzen un, bai. gero zantzen Bueno, biharren aldiz. <laughs> este sekula <laughs> euki kapazitatea, erropa berri armarion gordetzeko. Zaila da, eh? Zizik momentun askotan dendati irtetzen nahi, zehositako erropakin, oza, etiketak endu da, hola, oinetako kin, dendati ja irten, hola, fua. Ja, ja. Zone... Eh. Nei de zentzaizu hau Bai, bai, eta orduan esan izuen ez, ba, gaurko gordeko nitu lan ere lebiz berri, baina gero, mm. banekin ezala, ezala realista. pre Preestreno bat. Bigarren, bigarren, hori kristona da, eh? Bai. A ber, zuzen nahi zuzue, eh, pertsona etortzen ezate, ezate zuena. Ni munduko honen anau, imaginau, eh, tallariñe egen. Adibidez. Ostia. O, o, hori alde atetik. O, agertze piste izun horre. o, beste pertsona ez da, Ni biharren munduko honen aizen dauen auk tallariñe egen. Ja. Zeinen tallariñe jango zinu uste? lehena oso propotentia esela, eh? De biharrena, xumio dek, gobeo mm. txako, ne, txako, eh? eh. Bueno. Lelena este sinistre. Eskata gustatzen tailarenak. <laughs> Humilla vos onatze bigarren gaina aitortu indo esanez ez ez ja honena, ez bueno, bigarren honena izan nintzen. Izendako gaina. Hoi da, izandako bere garaien. Claro, ni horre, a ver, a ver, eta jarin, ez? Eh. Konfiantza bat, Mateo. Ahí, bai, bigarren nena Etxe giro bat. Bai. Bueno, vale. eta ordu maider etorriak bere jeans hoxekin. Bai. Oso, oso ondo gaina. Zesazu? Jeans, jeans. Ah, vale, vale. Bai, bai, bai, bai, bai. bai. Oso ondo, nire ustez. Vale. Oso... Bai, ez que nola... Bai. Segu, komertza dixo. Hola, ondo. Hauxe, hauxe tan gure... Bai, oso ondo. Importantena... Ez tia ez lurrea, ez bela... Gaur honi nien mazela, eh? Bai, ez tia pirata. Gaur honeko korte hori. Gaur honeko korti, eh? Luze, luze dienak. Ez, hor txe mostetu du, eh? Ah, bai. Oso modan da, ez? Txorkatien, justo. Bai. Bai. Leno, jesan? Esango nuke peskero. Eno ez esan, Lucie, da, hola, dobladillo egoraka, es? Ondara bai. gutxi arte, es? Hoi da peskador. Eta oin, ja, direktamente, dobladillo kendu den dixo, leku hortati justo. Hoi da, oida. Zara, zara, zert, or, zertan inoa, zertan ez? Zein debe, ja, inde zaona, inde, be. Bai. Nean kaitu. Hombre, dobladillo jaukak, eh? Zinek? Maidaren Praga. Ez rematea. Ah, rematea, rematea. Rematea, rematea. Rematea, rematea. rematea. rematea. rematea. programa eh, <laughs> E nahi ilusio ikiten adala tematika honetan e, eh, ze intentzio jartzen dion, ez? Bai. gaur programa grabatzea etorri eta, ostia, ondo pentsau, zerropa, jantzi, garbituta, bazpare, aurreko unen ez ibili, aber janusa jartu ardon, bai. ondo plantxau, bai, bai, eh? Bai, bai, bai, bai. ilusiokin. Bai, niko bai. Nik, niko lagotan bakio hola, egun, eguna pasatzean noian ean pixka kanpora eta, eh, e, ekartzen dut, e, ordezko ropa bai. Zeo ze pasatzen bajata. Bai, ez, oin nago zuekin hau, eh, ah, bai. hau eh, programa hau eh, zera, grabatzen, <laughs> plantxatzen <laughs> programa grabatzen. Ah, bai, Baina, kero daukat gabaz, dauko, dago, ba, bergarako, bergarako bertzola iso ah, bai. dauko usaiu, ez da? irikitzen latzalik, da gero izten. Eh? bat goian. Bai, ba, hemen daukagu bertzola, txa, eh, aurreko urteko txapeldune hemen dago. Bai. Eh, Iaiz, iaiz. Ni itxi, segi. Bai. Eta, orduan, gaurko eguna luze xamarra izango da. Orduan ja. nikolako gunetan zeitzen dut, motxila preparatzen dut eta sartzen dut, hartzen dut horropa gehiago, bai, okese, jausten bajatak afia gainera, adibidez. Hostia, o dea sartzen bat zaizu, ez? Ja, ero, ero dea sartzen eh? bat zaizu, Zelen... kotxetik irten da esautza, maider, maider, jertze hau, jertze honak inondo, ero, ero ipiniko dut beste, beste jertze hau. Hostia. Bai, orduan, ba... Oso presumidu ez, orduan, ez? Oso? Presumidu ez. Mmm... Ba, ba, ez da, gaza, eh? Izan leke baietz, izan leke baietz. Nei asko gustau zait, zu nahi hoi izana. Gustau batzu. Bai. Bai. Ordan da, ba, bada espada, bada espadako erropak eta dudak eta bar eta aldaketan ba baldin bada, ba derbente sartzen baldin bada edurra estema. Ja, derbente <laughs> igual, eh. O igual, Cristo Perú, eh. Bro, igual, bro. Orduan, ja, ertetzek, ez? Ja, prakamo zekin. Iruro ilitro mochili, nik lehen ekusi hau. De hecho, bai, bai, flipatzen, bai, bai, bai, eh? Hau nola, bai. O, bestela, igual, kamixetie, eh, ez, eh? igual, nervioso jarrito, Hemen... Eh, bai... Hore eh, izin doa, desin doa. Nira, hori pasuzite, gaur. Bai. Esa barro, zuri jale hortu zer Bigarren, bigarren busti da. Bigarren busti Ni bigarren busti aldea. Zuren motxilatik ere igual. La costa, bandek. Gamiseta bat? Bai. Hone, gero, gamiseta dira gutzin, berdek, eh? Son no, son I. De nahi xean hori, ire berri hori. Eh? Ja, ja. Zein, de izkutu bai. nema, zela, o... Alardez te hiten, es? Es, alardez. Alardez. Hori irunen. <laughs> Eta antzolan be bai. Ah, bai. Antzolan ere alardia. Bai. Ah, alardekiro. Hola. Bai, eh, bai. ni partzatana ah, fisikoki eh ni gausa asko ezin dut hobetu fisikoki. Igual, bai, baina baina ez dut hobetzen. <laughs> Orduan saiatzen naiz ba, kanbotik ipinekena, ba Alda Londona, ez ala. Alda Londona, ez? Alda Londona. Alda Londona. Bai. bai. Aitor Alda Londona. <laughs> Arriako abezaria. Aitor aldan ondo. Por ciervo, el mercho de entrevista. Aitor aldan ondo. Ramontan. Aitor aldan ondo. Aitor aldan ondo. <laughs> Bikotia dauka denda bat erropan da bat. Bergan, bai ala ez. Bai, aitor aldan ondo. Bikotia. <laughs> Denda bat. Eh, bergara. Erropa denda, eh? bai. Eh? Amua etzen egue. Junda erosi. Gaur egin xezan programi beha esek subenzio erosi. Bai, batazinu eta bai. Iturri ondo jatetxe, gehi, amua da erropa denda. Aldan ondo nahi joten da, jantzitxak. Bai. <laughs> Oen beha, oten gainare hor, dependiente. <laughs> Egixe, eh? eh? Ez. Zer ma joa? Ez, ez, ez, ez. Ez, ez, ez. Ni, on, ni segura etxua dugu, zi. Menda la eh? Jo, entrevista <laughs> de Gaurasiek, ¿es? Enberdutxoaren entrevista atzo. Atzo enberdutxoa mañana, eskerri ezintzian. Baina, bueno. Bai, eh... bueno. Zein bezango zian, eh? Aita horra aldarondo bukago nula. Ostia, ahi, iturrion notik aldarondoa. Bueno, bezarka eta mendik, eh, Aitor? Bai. Eta ire den diei, eta... Dane, vale, bezarka bat. Oh? Bai, bai, bai ez da izin dan. Baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, Esto se dijo. Vale, eh? <clears throat> A ver. Hmm. Urundan oso elente torria, gai konkretu batzu itzen, Bai. Ez du maten, maia ja bat itzindu. Eta, bueno, hamen daude <laughs> batzuk, oso interesanti, ni bati usteo gogo A ver, ze kuriosi da. Bueno, le dengo igual, ez? Bai, igual, le Pertsona pentsau. Hori, a ver, hori... A ver, hori zer da. Pertsona pentsau... Nei kiston pia gustatzen zait. Ta kiston pozi jartu naiz, aukera hori hor daula, eh, hor daunan kontziente egin nahi zen bakoitzen, ez? Ze, ba, haiku izan gehiago hortaz izketan, ba, pertsona pentsa, pertsona askona pentsatzen ez dela, zu orokorren, ba, pentsau... Pentsa normal, ez? Eh? Pentsau, pentsau, Pen... Ah, zare... hola. Bai, bai, ah, ostia, ez hau eh, ah, eh, ne lehen guzu idatzi barren hau atzoko txeko pentsazua konpondu ziten, da, ostia, ba, eskertu barko jo, ez eze, eh, hola, ba, pentsatzezu, ba, familiko gozaan ingurun, e, e ingurun, egoera, pertsonan ingurun, pentsau, Eta komentatzen da askotan ez, ba, eharra dela pentsatzezun hoi edo, edo jenen, jenden ingurun pentsatzik izun gauza onoik pertsona horrena aiatzea o helaraztea, osea, pertsona horri esan ez jo, ba, hau, hau pentsatzen aitu aurreko onzutaz, akorda nintzen bizigendu nua, o ez da izeo, egin bar gendu noi, baina ez gendu nahi azke, hola, gauzak. Baino, dana, pentsatzezun dana, ezin diozu esan, beti, pentsatzezun mm-hmm. horri. Igual mm-hmm. hola gauza batzuk, ez? Bai, hori hola. Eh, ez da, da gauz, mm, imaginau, bizitzako momentu hontan oso presente dauzkezun ba, pertsona maite batzui, ean ingurun pentsauzula esatea erreixa da, eta gaina esperoa igual, ez? Beste pertsona kolako hitze jasotzea, orduan, vale. ba, esate izkiozu, eta ez daize, eta hor, bai. Nio, igual, imaginauz, eh, beste egoera bat dala, e, ba, zurek, -hmm. Gola ez da normala zu guain e, bere ingurun ze pentsauzun esatea, mm -hmm. emezu bat bializ. Mhm. O igual da pertsona bat, zutzako dana, ez da oso bereziela, hostia ez da hit, bakizuna zu, barren barrenen, desproportzionatu dela beakiko sentitzen. Osa, beste pertsonantzako igual zuetzea, ez da ez da ez da mm. harreman, arreman eh, hori, eta asko pentsatzen zu orde, eh, behangan. Pertsona hortan. Bai, orduan, netzako kristona jakila, bueno, ni pentsau bindegi. Igual esatea oso ausarta da, o bortitza izan daike. O... Ba, nik izan bai. dut amai abidez. Bai. E, kau, pentsatzia ia la hostia da, ez? Pertsona baten gan, pentsa, pentsamendua enfokatzia, pentsamendua dirigitze hori ia la hostia da, hori bera. Gero ia, are, are obia pentsatzen jatan esateko gaitasun eukitzia, ez, ba, zurekin asko pentsatu zurekin ez eta astu duten aderazi, ero momentu txarroa pasatzen baldin badao, ero oso presente dauk zaitut, ero asko akordau nahi zurekin zela dungo etesan. esan, baina, klaro, beti ez da posible, eta hori niri paratzen jatan, ez, ba, badukat, ni badukat, ez, pertsona bat oso maitxia, oso yeah. maitxia dudana, izugarre gustatzen jatena, eta, baina, apenas ezautzen ga, ja. oso gutxi esautzen ga. Bai. Neri izugarri gustatzen jata, izugarri erakartzen hau, baina ez ga, ez ga Ja. Osea, oso, Aha. oso elkarrezketa motzak eukitzen ditugu ikusten ganean, hori bai, ikusten ganean beti eh, enkasketatzen dutzat eh, besarka daiztu bat. Ah, bale, Hombre, ia famoso ez, bai, ez iten gure nire ez? Bai. Matematik uste maldi bakaletik, tranquilamente ente eskatzi bazok ikiri, ez, besarkada. tranquilamente, tranquilamente Zanei atori, bai, Pin, pin bat, pin bat, ez, eh, bai. Bai? Ez. Eh, ze naiz alustiza, da ja, batzaki jendik. Vale. Segi, prosiga. Orduan, ba, esan egotena da, ba, karo, e, e, e, emakume honi ez noia esatera, e, zugan pentsatzen dut. Claro, <laughs> hori, txek. Zugan pentsatzen dut. Asko, claro, asko pentsatzen dut zugan. Ja. Ez que, ez? Eh? Olako egora asko dare, eh? Claro, eske zetako esan baina, ez? Hombre, ni guztu ziten entzutien, adibidez. Igual, Uf. bai. Igual, bere, bai. Ez eixo, a ver. Baina igual gehiagik komplikatzea izu bizia baita ba, momentu ba, hortan. Da igual ez. Ez, igual ez. Baina ah, igual bai. Ah. Ba, Moen hortxe dau ez. Ah. Pentsatze duz utxen bakarrik erabakitzen zunen uztea asuntoa. Ja. Pentsa, eskuzat ez posiblia la pentsau da ya, la saion. Pentsatzea. Aia la Huel kantida di gainaren berdin da. Azko pentsatzen gutxi pentsatzen. Claro. Huel egun ero pentsatzen behain. Nero pentsatzen mazu, igual momentu ero pentsatzen mazu hor di, zoze, merko zu. Baite ere bai o Zut planteatzen zut pertsona daten pentsau denbora osun, da zer ezetzeko keri eukitzia. Oida. Ja. Ez? Bai. Bai. Ori, ba ez ama hori <laughs> Ori bai, <laughs> egin leikela eta bai, bai, hori berandako, o sea, hori, es mai dar esanduzu hori suetako eh, ja asko dala. Bai, baina hoia da ba, Criston izan bere, bai. O sea, es, ez da. normal da. Normal, esta night chain, leku bat, ez? Hoia, ez da leku asko, ez eh aukera bada, aukera bada, eh, normal ez dezu ba, hau asko pentsatzet igual esan imarko nioke ez. Consciente izatea bakarrik, ondo ja. pasatzen dola bakarri pentsatzen, eh. beste jende batengan. Ja, Oio, ju, bani, eh, hau nuna ikontatzi bai, eh, kontakotu. Be. Hame nola, eno ez, ez du aizena, ose, hame bai. iruro tranquil asko. Bai. Ba, <laughs> zita ba, ez, olen zerotan, or, o zuru urtetan, ez? Zerri zuen izena, ez? Zuru urtetako, ozena, ez zu, eh, olen zerotako, no? Da beti tortzen da, Maltzeti, ne, eh, o, ez, askotan esaten da, ezer ez. Ba, lasain ditan eti dagoet, o, bai, beldu, o, o, bel, zer o, segun zeini, ba, ba, praka batzuk, o, ez hola. Eno, pixke, pixke, darri zo, arraskatzi, arraskau, justu arraskatzi hain itxar. <laughs> arraskau, justu gexo pixkat, eta ber, zertetzen. Bai. Eta nahi, torri zitean, enere inguruko bi pertsona, bi pertsonai, bi pertsonak masaji jasotzi. Hoi torri zitean. Eta pentsau, ekintza zuzen hau, eh? E, pertsona horri idaztie, zan zari, e, aba, e, gaxo, atzaldeon. E, Olentzero, gerrala hitz, zure, zure etxin, masaje bat, zuke mandagoen, eh? Hori errala hitz. <laughs> Keputa hau. Zer dutzen zatu eh, ekintza horri buruz? Zer, eh? Nik izan baino, zara, olentzeron errealua o zure urtetako <laughs> bi aukera ebie, eh? ez? Eta da igual. Ostia, maider. <laughs> A ver, olentxe hona, pentsau. Ai, olentxe hona. Ez da, berdina, errazoi da. Arrazoi dugu, O, bueno. Olentxo eta Mari Domingi, gaina ere gaur. Ondo itxilde, ondo <laughs> Mari Mondongi. Ez, ez, Mari Dominguez. <laughs> Mari Dominguez egin eh, gara lehia etzi zerrenta egin <laughs> Tipo oso egin, eh? Ez? Hori jasotzi ez zer. Ez anibiok zer. Beste eh. goz bada etxi, eh? Baina jasotzi errealo bezala. Zanet, zu pertsona baten etxien egon zehala hor Eh, ez? Oso lotuta dago, esan deten agin ni, eske hori la hostia, nahi oso ondero zait. Askotan kontau izan, oza, komparti, eta, a ber, venga, maider, zentrate. Askotan konpartik izan dugu gure artean baita, eharra dala, imaginau, gombida uingo zintuzket, baino ez detingo. Ba, ba, bai, ba. Osa, gombida uikin zaitut, baina gure Ja. Ez? Ja, baino, bestie Zuk, ja. eh, horti dijo, eh? Zuk egual bakizun bezu ebialita olentzeroko irreala dizula igualetzala beste pertsonan etxea jungota. Bueno, igual Estaba Garbi. Ya. Estaba Garbi, según. Según. Igual va, bai, igual es. Ya. Ni pentsatzen, ni pentsatzen, ni eh, gustago zitara hartzie. Hori. Ez adie, bai, ni emango nesun gusto masaje bat, hori. Baina ez ditu emango. Hor ez da tenbore. <laughs> Ahi ez. Ya dibidez. Es que este res baño gello da ya. Jo, eh, askoz gehiago Askoz da. Bizi askoz, asko mejoratzeu. Gertau bai. Ez bada gertatzen, nahi hau esanit. Hmm. Tanik aukera aukiko nuke igual masaje emateko. Ja. Ta gero naiz ez gerta ez? Erdibideko zeoz hor bada ja erregalu bat oi Vale, va, ba, ni igual egin verdad. Egin En igual. Me claro, ya olentzeroa lo ha pasado, eh, baño. Erregiak. <clears throat> Melchor. Eh, va, ba, va, ba, bai. Beste ez da gizena, eh? ba, va a saltar. <laughs> Eh, y eh ash. Se os pasa te, eh? Está bellondo. Está dicho Vale, vale. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ba, bai, Ondo, ondo petatzatak, eh? eh Mari Dominguez ena esplika, hem biok? Zerrati, Mari Dominguez? Ah, eh, a ba, pertsona datek, eh, me alucina horregul mensaje bat. No tendrás el disfraz de Mari Dominguez? La <laughs> no. Kau, Mari Dominguez, kau, Pedro, es que kau, Adolfo Dominguez dao, eh, marca bat, Adolfo Dominguez. <laughs> Eta da, Adolfo Domínguez de hecho, ni eskondu nintzen Adolfo Domínguezeko erropekin. Eta ben, ba, Mari Domínguez Mari Domínguez igual. <laughs> Linea berri bat, eh, Adolfo. Eh. Eh, Ema komiendako Adolfo Domínguez Mari Domínguez. Ema komiendako Pase Richard Trajiak. Ba, buruko horre horri. Ah, <laughs> buruko kono. Buruko kono al símbolo bezala. Kabeza <laughs> kono. eh, vale, a ver. Bultango ga. Bai bi bertente dauzke tamen, burne burne momentu ontan. Ba, da modie, da bestia, da harremanak. Eh, harremanak ez. Bestia, da fisioterapia. Fisioterapia ze lehenengo zetente jo, zesazan. Eh, eh, moda. Moda, moda, moda, moda, moda, moda, Bai, Arrenik gauz bat, kontura hori bat egin, horre gemateu ez, moda tiretzi zuela ez, horre gauz bai, baki bai. zuela bai. eh, eh, ez, erdan, horre gauz berri zuela ez, erdan, horre gauz berri zuela ez, erdan, horre gauz berri zuela ez, da, eh, traje berri zuela ez, zu dago zu, ja, bazertar traje bat ez, hmm. ja, urte eta ez, ba, on ja, modan dao, ba, traje kristona izitu, badiz, emakumeetan, makumetan, ba, kolore berdi, eh, moraue, eh, gorrixe, ez da Eta den jak izan eskotan, eh, eixo daltzen diek. Eta hola. Eta hor zu, baldi betiko eh, ator, eh, beltzain, eh, alkonda txuri, zea, ja, eh? Amen, nasa, nasa, nasa. Nasa, go, nasa, go. nasa, go, perfecto. Oye, ah, por cierto, nasa, go, símbolo, modación, asquímate. Oye, sí, cojones. Asquímate, gente, orisera, zer da. Ahora ya está. Marca bada, usted. NASA. Bai. Ah, un día charro. Sea marca da. Vale. Bueno, NASA, NASA, NASA inde, imagino, ¿es? Y ahora en este chaval oñarte gustoa. Bai. bai. Comilla Artín, porque va a ser un cierta jantzia barca sarro egin dare gustoa gustoa tamaña tarde. Ni no quiero decir una barca que Ba, claro, normala ha dicho si te ya, Edadin adim adim. Adim adim. Eda dima. Eda dima, bera, ya, nahe, más o menos, ¿es? ¿eh? O sea, te va, ni, ni chico, xe, inkarea, ahí. Por culo, o sea. Este <laughs> ah, botak, o beldi. Vale, da, sepa, tia, ba, oin jendie, kriston traje euskela. Da, se ditzen eiz, pixka hildi gure izera, alboraute, Pablo, alboraute. <laughs> Pablo Alborán. Que el dueño la Pablo, directamente. El dueño la Pablo. Orduin, sé, verdad. Bruno Ortín, ¿sí? Azpeti dejo, hola hotze, azpeti saltzeke. Eroski saltzeketuek, eh? Eroski, betu, ez ja eroski zartua. <laughs> o, o, eutzi behar dixot, betiko... Nik ikusi etzein ez duen, aurten. Aurte, Alternatiba ez Da, erten ez. Ateen behar. Ba, alternatiba txo bat. Bai, bai. Fixiatu la zure tokea ez. Bai. Nik gauza bat ez, bai. honen arira, eh? Gure alabiak zei urte dauzka. Bai ara ne. Bai, leno ertzen di justu, pro bai. montan. Bai, <laughs> esta que da que igual gente ya está corro con ya. Ay, ah, ori ala, eh, ori ala, igual... Eh, Ay, bala, ba, hostia, ni pa, espa, ba, espa. Bai, bai. Zein esan dek? Ara... <laughs> eh, ba, eh, basarri ja tragi abia zeban, dantzan da, euskal dantzetan, bai. bask dancing, eh, esto, talde baten, eta... Eh, Ingl bas, izen hori izte ukiko, ez? Bask dancing. Benetan? Bergan, bai. Hostia. Ez. Ah. Eta <laughs> euskal, euskal jantzisi abia zeban. Vale. Eta erosin, erosin dut zau. Bai. Egun dagoi euro bale zoan. Hor ez atenean. Hor nio ordean bukatzi. Bai. Egun dagoi euro. Zendei zema pagatze ju. Zeta, zertek. Ja, ata zehose berrixe berra bezala eta mea, zehose erosiko da. Ja, arma supeteta gozoa. Beintze pa zertar traje gozikot. O zer da. Zer da horren atzin, maider. Netzako ez da beintzet. Netzako da baita. Baita. Osa, orokorren etzako baseritar trajea, urtez urte aldatzen duenak, o zioze tokeola... Ez, urtez urte, bota bueno, irurtin behin. Irurtez behin, aldatzen duenak, baita... Bost urtin behin, eh, guzo, ostentoze dut zer, eh? Iturri ondo jatotxe. <laughs> Bizi a totan, aldatulek, eh? bizi ez Bosturtin imagino. Ba, bai, eh? Nik uste dala, eh, sea, eh, jende klase berdine dala. Eh, ez, eh, mm, baserritar trajik berritzen jutean naeten gabe, dala bai. baita, ba, bere armarioa hola etengabe gozatzen, eta hola bai. ponpoixo eta eukitzen mm. duen bai, osea, ez dakit, horti bai, dator, ez? Korrek aiteko azkeneko zapatila daukan tipo ori. batek, ez da egiko oindala hoi urteko yeah. eh, alkondara kutre hori. Bai, bai, yeah. kiroleko ropare polike Bai. Etxe noteko bai. Baina horre dauke plus bat gaixo, porque euskal da, euskal. Ja. Euskal, eh, folklore, euskal... <laughs> Euskal, eh, orduan hor da gaztabein berda bezala, ez? Eta kontuatzeko hor sartzezea, zea, eh? Ni bezpenan, oite irun... Zu, seguru eh, kistondago zula. Zea batea jo nintzen, eh, mm, eh, nahi jantzi lehenengo aldiz eh, txalekoa, munduan mm. ekibiltzio txalekoa, eta bai. nik ez sekula txalekoa ikiuki. E, txalekoa la eskorpina. Eskorpina. Ah, eskorpina. Eskorpiña. Eskorpiña. Ah, eskorpiña. eskorpina. <laughs> Eskorpina. <laughs> Eskorpina. Eskorpina. Ez da txalekoa esaten, eh? emakumietan. Da, korpiñoa. Ai, bueno, kiren, eh? Ez korpiñoa, guapo. Ez korpiñoa, nik, ero zitea, trakila, ente. Onda <laughs> bat dituko De Sporkins. <laughs> Vale, sei, sei, sei. Ai, ama, ba, eh, nahi nola eskorpin bat eugi, eskorpiño, eskorpiño es... Korpiño. Korpiño. Korpiño bat emateo. horti da torreala. Vale, bai. Ba, olako ba non, eta bilaun neaman txistulari izan garaiko txaleko bat, eskorpiño mm. Zura Zure eskorpiño eskorpiñoi. Ba, ta, eh, hartu non eta gehoju nintzen bezbera <laughs> berzeria, botoi politiek ostea, aktualiz, aktualago ah, aktualagok, bai. Botoi poli sinizkion, amonai josiara bezperan. Eta, bueno, ba, hola, e, eh, nere tokezio berrekin baita urten, ni nere baserritar jantzin. Bai, ba, nau ja hor sartuta. Ekonomia zirkular da, hori. Ekonomia zirkular. Ni bale izu zein deten baserritar jantzia aurretik, jasteko. A ver. Ez nune jantzi, ez nune erten. Uh mhm. -huh. Hor nune beixe pintau. Ostia. Beixe pintau nitxan. Ostia. Atipo eto horre ziten, zantzin. Zein de bizarra moztu? No, ez. Zein de? Zein de bizarra moztu? No, ez. Ili moztuek. Ez. Hemen ga, asmaizak. Da, ja esatea zi joan, azalan, zoze. <laughs> Pilin. Zein deke, ze, liftings. Da, Lifting de pestañas. Eh, Mena, azmaizak eta. Demora asko entzitan behire eta azkenin nintzen. Oh, behize pinta egin bai. Eh, zintzen, tipo, ni motibatzeko, venga, oin zoze gertxe, oin zoze gertxe, wow. oin zoze gertxe, eta azkenin, jantzin nintzen. Baina, ardatza izin zen, behize pinta nintula. Ez dago loturek. E, eh, kriston kuriosoa da. Na, ez dago loturek, ez dago loturek, zin dezu topo. Hostia, hueta. puta, eh, ahí. Nola sentitu zen duen impulsoa, junda, arkatz hartu eta pegi pintau. Ez que hori garai baten egin jenun. Pinta egin ah, jenun. Garai baten, huele, tristen dauen inda hola. Ba, triste, oben, peixke bajo, eta zapatu esan, da, ba, hori jenun. Horrek, bale, fuerte gozo, txalua. Bai, eh... Uste guretako ziela, eta jo, <laughs> eh! <laughs> vale, vale, hori, modien asuntu hori. Horuzu dago zuzuk izan trajia, ez? Eh? E, ize ba, josi ziten, oain dala, ba, ez dakit bai, zazpi bat urte. Ah, bueno. Presto, bai. Berri xe gozto mozo, ja. E, eh, bai, ja. <laughs> bai, al, al, al, bai, eh, bai. bai. Baina ez da, ba, botoiak aldau, eta painoloa, eta holako gozak iketut, eta hola pixka, no. tuneo. Ba, ni huel urun hortin berri xe, ozio, <laughs> todo esto. <laughs> ez? Es que, Azkenen bai, bai, etzera bakizu, ja. Hola. Pentsako jo, hemen dikurren urtea, pentsako jo. Presentzia da gure egin da. Ah, Nuzin baina, izin dago. Vale. Txoin, txoin, tainaitz? zu Ni ez nintzen jantzi behar. <clears throat> Ni hori talauan nintzen jantzi behar bez, ez nintzen baserritxar jantzi behar, eta azkenean e, e, semiak ez eban ir, alabiak esan zen, baiet, nik ni bai jantzitza ez da eta orduan alabiak jantzitzen, da nire harrapaune ban eh, betiko, mm. nire betiko, oindala hogei urtetik geix gorako jazten eban trajea, eta ora jantzien eban. Asuntua, ba, gutxi gora ara, hogei bat kilo gutxia dauzkatela, hoi dala urte baino. Eta hor badana madana pixka Urtin kilo bat. Urtin kilo bat, media, bataz beste. <laughs> eta hor da, dana sobran dauka pixkat. Mhm. Gero gisa badaukatela beste euskal jantzi bat, baina daia geixau, e, eh, eh, gipuzkoago kostako erara. E, eh, ah. Gipuzkoago kostako erarako ah. baserretxar jantzi, bai. zarauz, Astarrera... Marine lata, ez? Ez, ez, ez, ez, ez. Zarautz, zarautz estiloa. Ah, zarautz. Ez bizkaiko estiloa. Zarautz. Ez, bizkaiko estiloa, gipuzkoako estiloa. Ja. Yeah. Bai, ba... Zurko tablieta. Koloretako txaleko la <laughs> marrazki bai, txokin bai, daula. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, ya, horme izin matea, eh? Abai? Ah, bai, bai, bai, bai. Abai, ah, bai, Plan hortan gare. Barruaka, dator, barruaka. Bai. Mhm. Ba, olako eh, zer bat daukat, eh, Euskal Jantzi dotore bat, er, erabiltzen ez dotena. Igual... Urren gortean behixa ah. pintako itxut eta eh, irteko. Eh, vale, hau bai, proposamen bezala polit ja, behixa pintado. Bai. Etzen espero, eh? ez izan trantsizioko trantxizioko pausu bat ezela ez, inai etzen unzio zeikia aiatzeko. Zuzure gure animatzen juteko txirritarra. Bai, bai, bai, más o menos. Ez da, konstiente ez eh? Vale. Kao, nik ikusi zintxudan, nik ikusi nema, Miel, eh, goizean da. izan, da, Osa, ostia, zehose diferentia auka, baina nintzen, osea, ja. ez nintzen, eh, ondo iso hortara lehau eta... Ja. Zu jute zate fisioterapeutiena? Ni oso gutxi. Nor tristure aso bat Bai. Da igual gexo neiko zaba zenu mesela jun, o... Jungo nintzeke gehiago, baina Des? tipo lentasune markatzea ikizula zertan diru egazta hona izun da... Adibidez prakak. Adibidez prakak. Adibidez. bidez. <laughs> Bai, bai. Gutxi jute nahi, zeiz esan, ba, igual, irurtez behin irurtaz behin gutxi dala, fisioterapeuta no jute. Irurtaz behin, <laughs> maiztasun... ba, eh, gutxi, ez dago nila. Gutxi. Hombre, ba, irurtaz behin, eh, ez da, hola... Gutxi, gutxi, ez? Eh, aurreko irurteko efektua, o sea, irurteko tratamentuak ez dago andatzen irurtez. Ez. Ez. Yes. Bueno, Igual bari... ez dago ez oze konstante, amin konstante, marka humiel. Ni askoetan jute, naiz. Ba, bueno, hori suerte, hori gauzat, ma ba, mine ukitzi. <laughs> juteko, ez? Hmm. Tonteria bat emateu, eh? Esaten baina ni ara jute naiz? Da, pasatzen zaten da ikutu jeno, eh? bakarrik zona hortan, baina nietza da eharra. Zibo, sobau bezala, hor eukitza mine hartuta zea, eta gero sentitzen naiz, hola... Bai, sozio emanu bezala, nire gorputzen alde, hmm. bezala. Nez da mine zen. Gutxi gutena eh? baina azken aldi honetan asko, porque dugu rotura fibra espazeta. Nun, bai, eh? belaune, belaune belaune, izterra. Eta ez zait, ondo jena altzaten juti ez, baina kontu da asko jona izela. Vale. Eta ni kontu nintzen gozotxo batekin. gozotxo batekin. Aher pasatzea zuen. Hor, sartzen ez ja. ma, miel, Barroa eta, azartzen ezola, <laughs> gela txikixi zite, normalin. Bai. Ez? Oso txikixi. Bai. Oso txikixi, ha, ah, Oso txikixi, katastrofobiku. Errenta garretasuna eta behako metro kodra, bai. Karo, bai, nio, bai. Ni ulerme kapitali ez da hortatik ulertzea, bai, bai, eh? Osa, bia, xe, beste, bai. beste zerratik ez. Bai. Ez dut uste, hobeto banik. Txikixi zitea. Ez. Ez, bale. Ba, ez igual, eh, normalin. oso, oso, oso, oso, oso, oso, oso, El fisioterapeuta oso, Hostia, hori hau dixa, leku hau dixa, ok. Ba, ba, laure berdin, ba, leku berdin, <laughs> batea ese. Eh? ha hecho legui. Manaka, o sea, jutena eta beti pertsona desberdin bat edo. Ah, bai. Da, askotan, bai. Ah. Eh, ez dit horrek razi giten, eh? Ja. Bez, baina, bueno, eixo esan, dana agibela nire minen berri. Horire, nire izarrezateke, orduan, bueno, aurre, komunikazioa eta onda, mehatxen hartin. Vale. Eta jartzen ere esan, ez da, ezen mouz da. Bueno, mine hamen, ez da izan, pixka esplikatzu xo, eta ez da dit. Bueno, eh, jendu Europie, eta ontsen ator. Ontsen ator, ez du, ez? Hmm. Ontsen ator. Bai, eta noa junda. Nere galderia, noa jutea. Mm. Zuen ustez... Komunea, igual. <laughs> A ver, Hor asuntua, nik ostiente naiz, ba, hor da, hola, ez? Ba, ne intimida hilatzi, ne le urtsuen lagatzi erropik entzego, ez? Bai. Da gero behatortzea, ni ja, hor no, gabe, ez? <laughs> ez que este ulertzen? Ah, nik, ah, etziazen erantzun. Eh, ze... <laughs> Oine erantzun Ez gen, hau dana kontautako nahi tortu zaiz, ze. Eh? Erropa kentzei juzu, beha bilarden jutea ba hori, bat denboa ikia. No, noa, noa. Eh, ba, ne, ne ustez, a ber, ni nahi lekutan izatea, ba, tipok ero patzezun lekua. Ean eh, horra, e, gelatxoa bezala, ez? Hora, ba. kuadernoa, papela, telefono sonatzen leku horta. Hora, neutroa, horra. Bai, horrea. Horrea, gertuatzen dien ustez, eta... Ba, nik mm, entzai jude horropa, otan martzen duen, eh? Ja. Azkar. Azkar, tiktau. Da, beha gehola tardatzen du, zun. Zegi, Bai, eta bueltatzeako zeotezea. Zutio etzan daia. <laughs> Etxan da zutik. Etxan da. Ah. Beak espezifika hori jeit. Eh, Etxan da buzgora, buzbera, ah, hola. Beak espezifika hori jeit. Ni bizta tente Zai. Bai, esan. <laughs> A ver, no. No lo va, ba, eh, eh. Es, es, es. ingo. Naiz es esan. Jarri, ni seguramente es basi nesango, jarri jango hori Eixi amakan, bai. hola. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai Hortik, bai, bai, bai. E, e, guztiz bilusteaiz, ez, kantzuntzioa da zeitzu, zeitzu da. Ez, kantzuntzioa da, no? Kantzuntzioa ekin gertzen. Bai, bai, bai. Ikorri baki, gala berak esan doz. Eh, Hola e, izatea, la? Hori e, izaten. Ah, bueno, ez dakit. Ez dakit, erropi egin Ik, ik, jakin berdeia, nun bai edi jakintza hori jaukite euk. Claro. Eh, eh, no artego, no arte kendu. ndu. Seatik. Danei ba, eh, gantzutziokin hor. Vale. Vale. Ustia dori en verdad. Bai, nacho seguro. Nacho Txuru. Da kontue, eh, hor, arnek galderi, well, oso otkizmikiz, eh, galderi, eh, konstientena, baina hor, tarte hortan, zen portei pa behan, balde mazio pa. Ze, gero gorri ikusi hor natxipa, ha? Eh? Ja. Ze, el acto de quitar. Bai. Kentze hori. Bai, bai, bai. Ze, dibuel, bai. dalago, well, ez, praka gola eusko ezuk pitilu imagina eta kentzen, nivel, dana ahola. Asin bazulako. Humori bezala, oh. eta oh, kentzen. Oh, transitorio dan e, tarte hortan, zu alkarri bidea izate eta, bueno, bagoen kendu erropea ez da daize guantxen ator. Hoi esan, behar, esan beharren gehiuko balitzet beha gelan, hor, zuri beida. Zu momentu aten zure erropa ikutzen da, kentzen asin bazuta. Baina, ba, itzen ba, nirek zure bai, ba, itzen nirek ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, Eh, hori eta bitarten kontutan da kate hau jertzea, igual belarritako da ez da ize eta Oi, yeah. kamiseta, barruko kamiseta ikuste ez tezuna nahi zu, beak. Ez tezu aurre ikusi beak behi dauin martza june gerropa bitarten. Yeah. Orduan zulodun galtzerdik, o kamiseta zait nik uste olako gozak, izango diela. Kau, imaginau, ez yeah. dozuela berba iten erropia kendu bitxartean. Wow. Imaginau, dagola zure aurrean, zuri begira. Zela biluzte zan. Piskat, eh, momentu gogorra izan, eh? Ya vuelvo a la cosa de Vitacheco. Onchenator. Da, bueno. Onchenator. Ni dice, no asus. Tal de Betty Tortesista. Da, no hago, no hago, me resuben. Tarte chiqui tan. Chú, chú, siño. Ya, pero sale, sale, sale, es un. Es un, es un. No, no, es un. Gaina zu baina maiztasun bat egin juten zailtze. Bai. Tardun ja, konfiantza bat, ola igual pixka tartuta, esan nahi gezu. No, Bai, baina, zeinekin, beti ez berdin eh? Ah, Ez da hori, konfiantza hori, ez da hori. Danak txauke protokolo hori. Ontsen ator. Danak honetik, hori aurretik, txinde dauke. Eh? Bai. Ez? Zanaet. Bueno, Sin más. Bai, gainan ni fisioen ez dut danak danak ikende osteopatak jo ikizu, eh, ez? Eh, erropa kentzeko meikuke bai. Bestalde bat abeitze oso ze petxu ez hoy izunen daola. Bai. Ah. Jun igual está da que baino, bai. Ha, <laughs> ah, bai. Tipo espacio eman. Hori bai. ah, Hori igual facultad era be, ez? <laughs> Nola, ez? No le man espacio a pasear. Erro, Europa que en duda, que un jumbe esa merde sue. Onche nator. Onche nator. Nagero no ha jumbe deu. Caldera, eh, no ha horno ha jumbe deu. Pasillo. Es un pasillo. segundo. Mielek... Ahorita más segundo. Esta con este espacio a se descansi yo urrengo paciente quizá mardiena bai. ire, se ulerta ya este. el leuquico el lecua tortaoche bari. Ya. Ontxen ator, leku bat. Antzabe, fisioterapeuta gauen, lauregan. Arkitekto gintzure zentroa diseinatzen egin zean, eh? Ja, zea, hortako txokoa gorde behar, hortako metrokarra. Ontxen atorreko txokoa. Oh. Ontxen ator. Vale, hori ban. Eh, Dozko, amabos minutu. Zenbat? Amabos minutu. Ah, oso ondo, oso ondo. Vale. Amentzadek, e, front Bueno, barkatu, ga, bai. gaixakin bukatzeko, bai, lehen bai, egonga bai. esaten, bai. fisioterapia eta bai, bai, bai. terapia eta honet terapia eta... Bai. Ba, ba, ba, terapia... Maderoterapia, pasio. <laughs> Hidroterapia. Maderoterapia. Maderoterapia, jau, Bai, bai. Zio, que gura eh, Ez, tozu ni maderu eta... Eta, <laughs> zer dan? <laughs> Baina lehen esaten honga, osteopatia ez da la terapia. O sea, osteopatia, osea. Ah. Osteoterapia ez da. Ja. Ja. Osteoterapia. Beste zin zan? Unos ostos. <laughs> eh? Osteoterapia. Pupa! Da mordu ez. ba goze, gratis ez zen, eh? eh? Segi, segi. Prosiga. Bumba ez. Eh, segi? Se va. Ba? beste batzuk gehiago aitatzen bai, aitua ba fisioterapia, hidroterapia, psicoterapia, eh, electroterapia. Oida. Arbolismo, es arbolismo, es arboloterapia. Baños de bosque. Eh, baños de baina bost, baina terapia. Ja, zer gauzazio, ja, ez? Oizen izan ezu? Bai, bai, hor bueno, bai, terapia hori nahi genuen da, zeati, ez? E... O, oh, esaten danin, hau oh, terapeutikoa. Hori, hori, hori. Ez? Moda nola hitze, ez? Bai. Itxe... Osatzeko eh, prozesu bateko ori... parte dala, ez? Ez azuzu, bai. Osatzeko prozesu bat, hori da. Bai. Ez da, izerren bitartez osau. Bai. Orduan terapiak esan eko luke osau, eta... Fisio? Fisi fisiotik. Ah, fisiotik osau. Bai. Ah. Ah. Psikikotik, ba, psikoterapia. Udekin osau. Eh, hola. Hidroterapia. Ah, bai. Ah, be jo, sí, sí, sí. Mio. ¿Qué es eso, eh? Bai. Mm. Bueno, oxe, oxe. Ni Eh, Naiko nume plazara Ah, txoin, aztu intzai, ah, orduan urrena ze benetan gauza bazu esien ifixionen ez guten baino eh, Urrena, egin bar dugu? Ni, ez, ni ez Ni anoso, boldero ez ditzen ez Vulnerable, Ja. Ni entera unaike, zer, zer, nora joaten dien. <laughs> ni gadetu ingotzet. A ber, zuek, zuek, eh, nik oso gertuko eh, jentia daukat eh, fisioterapeuta ja. Vale. Eta galdetu neke. No joate esate hotzen torre esaten dozu Vale. Ah, bello. Entera konez. Polit, ja. Bai. Vale, eskerri asko. Esan Esan, eh? Horren Maider, ba, esan bero Es. Galdetu jozu abertze irutuko litza jogen. Satea, ba, nahi bazu zunik hemen gehiu zaitezke, nahi zaitik vale. inkomoda. Vale. Eta, imaginau, zu imaginau, nahi dezula ligau, kizuter Bai. Hori posibilea, etikamente. Zana, gaur honin hori ondo ikusitio. Ez da indola dien politiko, oie, paciente ez da eta kliente eta... Zer zupen txau, ez? Por qué? Torri egizatu gau, Ba, mm. Ba, ez dakit, ba, eguele eh, itzautzen zuhor kaleti, da, justu fizioterapeutia, da, justu zu horra dezea, eta, ez? Justo, justo, justo. <laughs> Kriston zai, emateu, arrexo dala, porque, karo, berez, gertetazun eta hola dao, baino, azio zaio da. Nola jesu? Bueno, hori... Hala, hona, kala, hona, hona, Horrego esatezu, nena gazo geldiu, kriston gezke hilitzen da. Nena gazo geldiu amela zai, nire gorrein jartzen egin bitertin. Ja, ne ustez, hoi esan da ez momentun. Ja, imagina, zuke un hortan espazio emate jo, zujunik bai. ja, buelta bai. hui ja, zare, bat azte eta derrepente, ja, urrengo zita behi da, ba, tematika onta zitzen daik ezu. Ja. sozial dau. Ja, hor, parteka. Ota zuen kontua, la berez bertin, da, baino. Bueno, baina. <laughs> Venga, o sea, la fotorrea. Ba, intimidad de compartimiento a un día. Ba, bai, da, chiquiti gastek. Bai, eh? Ba, chiquiti gastek. Eh? Chiquiti, chiquiti, chiquiti. Hola, la te mundo. Es que venin, mundo al dacha datos, ¿eh? Dani así, dundi así va hortik. Chiquiti. <laughs> <laughs> Y <laughs> ni amar amarroño de sus que onísima de temporada. Sacado. Eh, frontoia en teoría se ha hecho. Bai, bai, bai, bai. Ba, ba, ba, onda hemen ola, Herriko frontoia ingertu, bai, ba, da. Bai. Bueno, ba, aurrekoa den, bueno, gu bakizua, eh, arnasketa jaiteula eta ni nik asko e, eh, batzutan sakonak eta beste batzuten harinek ez batzuten funtzionala, ez batzuten disfuntzionala <laughs> Hola, ez? Egun guztian, egun ez? Egun gustian de hecho, arnazten egoten ez, egun guztian. Egun junda, egun etorri, egun junda. Gobizun da bale. Batzutan hori sakono, eta batzutan, egun guztetio tibo bezala. Hola, matek, hau ze, flipaude. Ba, ez baina, Hola, ez nahi flipau, oh, <laughs> ba, eh? Oh, oh flipau nahi, baina ez da hoja gilik. Flipau nahi zen, ez nahi, nahi zen. Ontu da bizizu gitzik jodera, ba, huelba. Beina horretzen ez, azira, aziran, azin nintzen arrazketak hau egin propaz... Egon txoin, eh? Bizizuek esaten nahi zea? Bizizuek. Bizio, bizionez. Vale, vale. Bizionez. Bizizuek, vale, vale, vale. Bizionez. Bizioneak. Ah, uste bizieuta. Bizioneak, bizioneak. Azin nintzen egin, da, ahorretzen ez ikusi nula, eh, pertsona bat, beltz bat, ilek nire behire bezala, hola hemen, aurren aurren oso, oso gertun bezala parrez. Hori ikusi nun, bum! Beste gani hola, hori bat, izte, bai, hola goze, patatzen juk. Tipo alucina bezala aiek, ba, Alucina egin tipokoa edo ginen, aurre, atnazketa eh, ba, luze batzun ondoren. Claro, zuen berdu este bai bai, ez bali mazitzen jaingo, zela, zela, zela, den, baina zela, ba, mm. zela, vale? Mm. Ezan egot Bai, bai, bai, bai. Bona, duzin da zinuak, nik eukin ditxuan, bai, eh, arnasketak lehenengo aldeza proban ditxuan ean... E, eh, bai, zue, bai, bai, bai. Bai, bai, bai. bai. bia jazoak, bia jazoak. Bai, gauz tipikoa, eh, mundu hortan. Bai. Bale. Eh, ino, arnasketa basi egiten, eta derrepente, torri ziten hola, irudi bat, irudi bat, esplikatzeko zertzin harremanak. Harremanak, iza harremanak, gu harremanak. Eta zan, e, eh, kao, nik uste nun, frontoi bat, ez? ez, ez, ez, ez frontoi bat. Frontoi hor die, etzan gaur honego xuxena, hola, zan, bizkeo kerra. Ezkerreko paeti bizketo la, e, eh, zaki, huehu egin, hola, da, paleta frontizin nuel, arripusketako la, Ja, ero, baite, txapi, eh? Etzan zuzena. Zan, frontoi bat, argita ikutzen frontoi bat zala, baina zan, eh, Bai, ba, ez da, raru, eh? oso bere, bere hortakua. Lurra nahiko ondo. Lurra ondo, beste da nahi txun, Kristo. Lurra nahiko ondo. Eta e, kolori ere, bueno, ba, marroski esela. Movimentu zeuken ez, movimentu ikus. Ez, movimentu ikus. Eta, entzun, jo, klaro, eh, ez que frontza harremana behori, eh, fronteo jolaztu zela. Da, gero, gero ondi edo emakzen geixo torrez izan da, zan, goitxi bet jute dezela, goitxi onduen, frontoi geixo. Frontoi txikixo, frontoi ondixo, frontoi kolore batzuk, batzuk zegoen, pinporta kolore, pinporta batzuk. Bai. Da, ni hori irudikatzen un eh, erotismo esela zegoela, ez? Fronto horietan. Arreman batzutan bazio, bestatzutan etzio. Ez, ez? Da, kolore, batzuk kolore, dana ez da izartizen, eh? Eta, ikusi nun, konglomeroa ezela frontoiena batzu frontoi batzu hiru paletako zauden adibidez hola ez eta irutu ziten oso politia pentsatzie harreman bakoitze dela frontoi bat eta askotan ba peloti botatze deula ba harri batea da ertatzola beste osin lekuta pelotik za ez la erresa jolasteko ez dela erresa jolasteko eta fronte bakoitzen zela bere morokua Normalen beti frontoi zentral baten jokatzen zuelako, ez? Eta, hori da, eta batzabela frontoi zentrala. Azira azira altzen frontoi hori, zan zentrala, hauntin esan, gertu esan, eta nazkin, exactamente nuntzau den, eh, ez, ba, zuluek, zaize, zaize. Eta ez zidan beste ikusten, a priori etxauden. Ja. Yeah. A priori etxauden, baino, ka, nire bizitzu ikusten, ja, baina, gertura balintzen, ane hongo zin. Claro. Ai, zuluek, bai, eh, ez? Eta ere bai, txapi, eh? Muga hori altzan zure era jarri. Ogora, obera, o. Ahí. Bai, bai, bai pilla dos tute. Más o menos. Va goro hartzen mazun, ja gora zaun. Ja. Eta hola. Bai. Eh? Eh? Eh? Harremanak eta gero intziten eharra pentsatzi, eh? Eh, danak jolasa, jolas. Jolas bat dila. Osa, frontoie jolas bat dila. Deportea dala, baino, da, kompetitia in zentrale gezula, zentrale gezula, norgeiago gaten, burruke baten, zentrale gezula hor, eo, jolas baten. Sumetik. Mm. Boa. Bateze frontoi zentralen ez, porque igual frontoi berrita jute zeanen, zu jun izan bazine hor beste frontoi oita, hor inguruntzaren zeren oita, ez bat berrien obedadea ez daize eta hor igual bat diversio da erreixago konektatzen zu ez. Ba, Precisamente frontoi zentralen, oso ondo izan. frontoi hortan, eta ja ez, horre erreixagoa da deskonektatzea zuk esotezun azken xede ontatik, e, disfrutea, jolasa, hori da, porque zune egin zu, fronte hori izitie, zu peloti botatzi lehozien lekuta. Eta ez egotie frontizin harri bolobil, zea hoxek nun dana desperfizio per, perfekzizotik aldeitze guen, ez? Da orduan, askotan, fijatzen gea beti hor. Zulo hortan, yeah. ozea hortan, baina ez da konturatzen, ostia, e, kriston fronte guapu ez Ja. yeah. Jolazteko. Yeah. Hori torrezita. Ba. Mm. Politxa da, politxa da. Eta ontsi zon gai darra. Aurre baten laun ondi alte izan zin. Bo, aspaldi ja, separauta, eh? ja urtik. Eta, baina, bueno, ba, arremana aukebe, e, eh, aukebe, bueno, ba, proiektu komunin ere eh, xente. Eta, bueno, ba, izan zin, i, ondi gene etzite gustatzen, ezati, e, eh, exa. Bizitzitek, hain gutxi definitzeula benetan nint dagoetan arremana nire bikotikin, bueno, bikotikin, ertezen eurire bai, nire, e, oi, bueno, Beak izate zein bere izena, ez? Bere izena. Pertona horrek. Claro, eh? netzat, baina claro, beste ek, X bat esplikatzeko. Ba, murriztu ez dela emertzula, ez? Eta, ostia, behuel, frontoi principala ez ezak. Ba, hori nien ditzuan, ez? Ez? Ez? Bai. Bai. bai, bai, hori nien ditzuan. Hori nien ditzuan. Bai, bai, egituan, egituan. Bai. Bai, gustat, bai, hori hori eh, partekatzeko netako interesantea da, ze bai, e, eh, ni badukat e, eh, nire lengo zera, e, definitzeko behar bat, ero zela, zela kota du, behar bat, eta gustatzen jata, zuek e, laguntzia, zela esan eiken, ero zela dela esan eiken, e, berakin daukaten harremana, eta orduan nire proposamena hori dok, ez? Ja, porque benetan, ide bikoti izeno ez, Se imagina, eh, picote de topache. Da ya le lengo momento Asunto difumina, wea, baño. Fronte principal, bauke que pere. Hmm. Bai, bai, se oh? percha una igual igual fronte principal, da, ala? Bai. Bai, bai, bai, bai, bai. Bai. frontoi principal. Eta jolastu egun, ni hori, sabe, ni Hori izango niki. Ya. Bai, politxea ikustea, eh, harreman dauzkun, bueno, gutako bagoitzak sekulako saria dauka, ez? Gure bizitzan eta ba. lagun, ba, ba, talde izugarrixa, sare izugarrixa, zu esaten ibili izan maider zela azkenengo egunak ibili izan e, eh, eh, maitxe jentiak gelditzen eta, bueno, ba, horrekin danekin, horrekin danekin, eh, ba, frontoi bat eukitzia, frontoi baten alegoria ero konparaketa bat eukitzia politxa da. Eta bai. harreman mm. printzipala, ero zure bizitzan geixen okupatzen da harremana, ero azkenian eh, proiektu komun bat dagonian gure kasua moduan, ba, bada, fronte principal. Oiba, nola ba ordun eh, hain principala izan den pertsona bat, ez? Ja, eh, formato, zo forma zaldatzean eh, izen dau hexa. Ja. Yeah. ez zerre definitzen, ez bate ondo definitzen zu bizitzen zabiltzen eh, hori, ez? Osea, ez? Hori da. Bai, ez, ez ez, ez... Ai, o, Es que beste izenak es bikotie da, ainda, ainda itz. Baita. Ego, ez dakit, harremanetako dauden itzitanak, di oso muga, muga, bai. muga oso bai, muga Dira. Bai, bai, eta netzako frontoi bakoitza dauken testurie, eh, dauken mobilidadi, eh, oso movimentu zoek, nik. Zan ez da ikusi lehenko imagenin geldik zaudeken, fijatzen maizondo frontoi bakoitza movimentu zik. Aha. Hemen duziok. Iguel leona izazpaldi guzteko pertsona batekin, frontoi batekin. <laughs> frontoi batekin hona iz, ah, jute iz irurtea eta, gau, totalmente desberdin, eh? Mm. Ja. Ostia, claro. hamen leheno ez hola pentatzek. Ja, bai, izan hor. Eta ik, daz, dazkikena edo gertun dozkiken frontoi, eh? Gexo gutxi xo. Hola. Mm. Hamen gexo horrableke, eh, baino. bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai Hola. <laughs> Ondo chiquillo. Bueno, dame de eso. Así su tono veres jartzen programa ta guain ematen zea Eh, pelota partido teko. Ocho fronte iba dado. Bueno, pelota eta, leok. <laughs> eta fronte guapo, ¿verdad? Hombre, ¿es? Bai, izan dago naiz ni. Uh -huh. Mm. Fronte hortan. Uh mm. -huh. Naiz akorratzen oso ondo, eh? Nolako baina bueno, bisita ola ikeguentze. Venga, horingo. Eh, eta botellera bate bada gure artin. Mai, eh, bai, on, beste maixen, no, botellero bat. Ah, vale. Bai, dala frontoietik. Frontoi vale, vale, vale, vale. Patxaran botellero bat. Ez, eh? Ez, opzio andra hori. Botelleria. Botelleria, eh? Benetan. Egixe, eh? eh. Vale. Vale, bueno. Eh, gero prest, markau, eh? Eh, momentuan ez. Vale. Baina gero igual bai. Gero bai. Gero bai. bai. gero ondo Bueno, besarka bat, no, Ahora ben la lagun, <laughs> raro gelitzen da, eh? incluso gelitzen da, eh? Fronto <laughs> Venga. maiteo Muxu bat. Besarka alde bat. Venga, Shoot me down and fire pieces we all left behind. Let us trade a tale of wrong and good gone bad. Gold will shine in the sun, nothing but metal in the dark. Let us make a deal, double or nothing. Double or nothing. Cold blooded in the blaze of the sun, set the lizards free.